Aja nariyatate, nggir, sinten parijata karmanipun ibu diaturake. Oh iya. Ngrasake swarane sapa, Mak? Anakku lanang Suyarta karepe nyinten parijata. Iya. Wondene pamundhut sanesipun mangke wonten goro-goro pun aturaken, nggih Mas Dikin. Monggo. kakung ngaji sing putri sregep ngaji pancen yo ngono Sahat datang gandane kang sekar gadung tuwin kembang atiku sumo mangambar ambar waraku kusing dupaku malon kalon haur mikoh lermembo patoro aja turu sore sini tunggu tetulah sandang kalawan pangan yaiku bagai melek sabar narimo ing lahing kono to wau ora kaya miyo sing narapati sugriwa ngawis sing ya para wanara gambar hamlap barayah roping jolnidi Kukusing tupo kumelun ning kentiasa ngapeke oh. kawangku sagung jajahan Oh, oh. ridu mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetek kaya butula wara panjriting turangga estrim wang dwaja kang kadhitir perkata ingkang dwaja bojo lelayu sepi eh. menika Gusti kula sang Narpati Sugriwa ingkang miyos wonten ing pagelaran Nuwun sewu sinuwun Keparang wengi ngabdi pun patih anilo cumadong dawuh wonten wigatos ing kanggundi dene paduka miyos ing pagelaran teko beneh kelawan padatan. Kadhitik rengu polatan paduka turta ketingal radi sumengka miyosipun ing pagelaran. Sinuwun bilih kula panalila anggep lepat kula nyuwun pangapunten sinuwun. Nadyan kula semanten ugi sinuwun kula pun kapi suweda cumadong dawuh. senadyan kula semanten ugi sinuwun kula pun kapijan kula cumadhong dawuh kula pun kapijan ulen cumadhong dawuh i kabeh wae para wanara kang padha ngabiyantara wektu iki ana pawongan wanara kang sulah bawani gawe isin ning pasiwagan tindak tanduke sarwa kumewat rembuke kaya wong wis ngregem jimat. Babar pisan ora patut tinulat. Ambok bilih dipun keparengaken wuninga. Sinten pawongan ingkang damel cem wonten pasewakan kula wau sinuwun. Sing gawe kuciwa dudu wanara liya. Nanging para ponak aku dhewe yaiku si Jaya Anggada. Raden Jayawanggada Kepara Nyata. Sinuwun. Nalaripun kados pundi dene Raden Jayawanggada ngantos damel kuciwa wonten ing Pasiwakan Sang Narpati? Uruhanana. Sinuwun Prabu Rama paring dawuh yen to bakal lengser ke Prabon. Wondene ingkang piniji gumanti ke putra Andanu saka Praja Ngalengka. Turase Prabu Rahwana. kang wiwit timur wis digulawentah dening Kanjeng Ratu Rekyan Sinta kang aran Dasawilukrama. Bareng anggota krungu sinun bakal misuda Dasawilukrama, lakok banjur sumalonong marak ing ngersaning sinun kang tanpa tinimbalan. Coba to. Patrap kaya ngono kuwi apa ora jeneng ninggal marang Tata Krama? Anggota kuwi wis suwe oleh suwe teng kudune dheweke ngerti tata kramane wanara kang suwita Narendra. Luweh-luweh dheweke cuman roko celathu nerweteh semumulang marang sinuwun. Anggota kuwi lagi pirang taun umure. Hmm? Bocah durung ilang pupuk lempuyange lah kok wis wani atur pamrayoga marang sinuwun. Nuwun sewu Sanarpati. Yo, piye? miturut dawuhipun para winasis bilih pemanggih menika mboten mapan wonten ing panggenan umur nanging pemanggih kala wau mapan wonten ing pangudi nadyan sampun yuswa sepuh nanging menawi mboten purun ngudi inggih namung badhe gonyak ganyuk ngleling semi kosok wangsulipun nadyan tasih muda nanging menawi purun ngudi mongko saged la inggih menika panggenaning pemanggih sinuwun saha malih wonten pepenget ingkang saklangkung luhur ingkang ngendikaken mekaten. Lamun ana wong kandha aja didelok sing kandha kuwi sapa ning ngrungokno kandhane mau isine apa. Eh, Anila. Kula wonten dawuh. Ingsun wis ngerti. Lan pancen bener sing dadi aturmu kuwi. Nanging rak ya kudu bisa milah lan milih. Oleh matur kuwi ning ngarepe sapa? Rak ya ngono to. Oh, ngaten. Iya. Ya aja terus mbodhokke sinun Prabu Rama to. Nuninggi. Sinun, piye? Saking panduki kula mbok menawi kemawon inggih awit saking ngagenging raos kuwatos Raden Jayawanggada dumateng kawilujenganipun sinun Prabu Rama saha kawilujenganing nagari Pancawati. Satemah sumalonong sumanatur pamrayogi kula wau. Sebab menapa? Ngemuti bilih dasa wilu krama menika turasing mengsah. Mila Kang Putra Raden Jaya Anggada namung tansah ngagengaken kawaspadan tuwin kaprayit nan sinuwun. Eh. Anila wonten dawuh. Para nayaka, para wadyabala padha nggedhekake kawaspadan kuwi pancen hukume wajib. tuwuh rasa sujana kena nanging ya aja terus ninggalake dugolan prayoga anila Sinuhun Prabu Rama Wijaya kuwi sapa Sang Sri Rama Wijaya iku titis Sang Hyang Wisnu Aku percaya aku percaya sekabehing pangandika kang kawedhar saka sinun mau wis dipetung kanthi genep lan wis ditraju kang kanthi adil Mara gage pikiran anggada entuk pakone sapa? Kok wani maju ning ngersane Inggris nuwun? Hmm? Dheweke kena matur, waton wis piniji, wis dipunduti tetimbangan saka Inggris nuwun Prabu Rama luwih dhisik. Lah dikanthi ngendikan wae durung kok banjur lancang maju terus matur. Cara ngendi ngono iki? Hmm? Anggada kudune metung. Sing ngadhep ening pasewakan kuwi ora mung anggada dhewe. Liyane ya akeh nayaka sing padha sibuk. klebu aku lan anoman barang iki. Dandeng kabeh mau ngerti marang tata cara lan weruh watak ing tata krama, mula kabeh padha meneng ora ana kang wani matur yen durung piniji. Nadyanto batinku ya njula kaya rasane anggota. Luninggi. Wah. Hmm, kepiye to anakku anggota kuwi? mongko gajeke aku ki ya wis bola-bali olehku ngelingke marang kabeh para wadya balaku. Ening ngendi papan kumpul sapa wae, rembukan apa wae. Aja nganti padha ninggal marang tata krama. Ngeling ana tata krama mono ngedohke marang panjendru. Mongko ya wis tak wanti-wanti olehku meling. Aja sok demen umuk, aja sok demen pamer, aja sok demen sesumbar. Ngelingono, ana yen negara mono nggon tata krama. Aku percaya yen wong-wonge sing padha urip ning negara kuwi ora ninggal marang tata krama, negara Pancawati iki bakal tentrem. Ning kosok baline yen wong-wonge isih padha pating bedigas ora weruh tata krama, mung gugu karepe dhewe kaya si anggota kuwi mau, oh wis deloken mung kari ngenteni ambruke negara iki. nun inggih. Menapa sinuwun Prabu Rama paring pidana dumateng Raden Jayawanggada sinuwun? Sinuwun ora paring dawuh anggada kudu nampa pidana nanging sinuwun paring dawuh marang jeneng ingsun. Sing suwarasane kawibawan kudu dijaga. Bisane wibawa kudu kenceng oleh padha ngugemi marang tembung sabda Brahmana Raja. sinuwun paring dawuh marang jeneng ingsun. Anggada kudu dikapakke, sakwutuwe dipasrahke marang jeneng ingsun. Kang mangkono. Kanggo meksa wibawaning Sang Prabu Rama. Jaya anggada kudu dicekel, banjur dilebokake ning pagunjaran. Mengko dipasrahke marang juru pengadilan. Pidana apa kang bakati nampa dening Jaya anggada gumantung marang juru pengadilaning negara. lan maneh Hanilo kedadian iki karben dinggo pangerten lan pepeling marang para nayaka lan poryani mboten lamp langkung sumangga kersa paduka Sang narwati, kula namung nderek kepareng paduka eh kabeh para wadyabala wonten dawuh wonten dawuh wonten dawuh wonten dawuh Udu sing ati-ati aja nganti ninggal marang tata krama ih ngestake dawuh ngeterake dawuh I, Anoman. Kula wonten dawuh. Sira ingsun utus cekelen. Cekelen adimu anggada tumuli lebokno ning pagunjaran. Paman Prabu, estunipun kula mboten mentala tumindak ngados mekaten dumateng kadhang kula Yayi Jayawanggada. Nanging rehning menika perintahing pangarsa. So, nadyan kanthi awrat raos sing manah nuringgih badhe kula tindakaken dawuh paduka pamanerpati. Eh, patihanilo wonten dawuh. Mara gage metu anjaba. Undang para wadya bala ngepung kiwa tengening keraton aja nganti anggota bisa metu saka laladan Pancawati. Nok non ngestake dawuh. Mundur sang rekyana patih. Undanging pramadya bala samya samega umyung swaraning bende peri kubar gurunangka la Pok sur tambur miwang suling Papan den Tak tek bandera miwah Kakondo mawarno warno Binda jalan Srika Wuryan Grek grek suarane kuda Weneh ngrik magal hanyalo gambira ana bikar o milah kusuma tali dahat mulat cancut acing-cing Kristen kasamaran kabeh kena ka purba para wanara murut saking panangkilan agolong kegolongan bubar kang samiwoning Parang matur pateng paduka sanarpati. Para wadya wanara sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidhalaken swanci-wanci mboten badhe tundha bima. Syukur bagi sekedhi jumurung malah sira dadi pambanteng lagu parang madal pasilan Sang Nerpati. Enjing bidhakumura saking Pancawati Dendha. Ah, kung ingkang kuswa prabusananira lirasurya wetaliro saka ing dalane tiarasa madangi jagat mungup-mungup aning sabuca ing ukir merbabak pangsumirat rasa rating surya nampek mega lan gunung-gunung OONG OONG Wata kowe mengkono. Wes ketingal lumaris bidaling para wanara. sekan jroning kewoh mandhe godhongun celang pedhangipun kang kataman praja temah tegeng lalih surak maneng kareku iki kapi permujo kang nututi kang dadi lakuku ana pom nuninggih raden nyun pangapunten anggen kula sumusul tindak jengandika labet kula ajrih dateng parentahing nata nuninggih ingkang paman sinuwun Sugriwa Raden Dini Kanjeng Paman kowe diutus sapa Kulo dalah para kadang wanara ndikaken nderekaken wangsul Raden Jayawanggada dumateng Kraton Pancawati mila ingkang menika Raden monggo sareng sak lampah kula kula dherekaken ngadhep ingkang paman. Hawit badhe wonten pangandikan saking sinuwun Sugriwa dumateng sing ngandika Raden Jayanggada. I, permujo. Wonten dawuh. Aku iki dudu bayi meneh. Aku rewanda sing wis gerang daplok. Tak kira kowe ora pangling kang dadi watakku. anggota kuwi yen wis diemoi marang sapa wae sirik yen aku nyedak mula matura marang paman sugriwa penging gerah penggalihe yen wektu iki aku suwala tinimbalan bali marang paman sugriwa nuwun sewu raden mawantu-wantu dawuhipun sinuwun sugriwa dhumateng para wanara mawi cara menapa kemawon dipun keparengaken waton wangsul kedah saged nderekaken sing andika Raden Jayawanggoda. Kaget risang kapirangu. Renangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawono. Ing Heh permuca murang tata Kaya satriya lir 哦，不啊！啊！ 不一跟你，你呦。 ayo kapi jaya sorobo ayo nono eh ayo kapi jaya sarabo ayo nono eh Ali. sumarah mring gusti dene si binyuweng utama paninda ing praja ngadil bejo dadi bandara rinerepan mring prawan Iki kakang anoman kang uga magut ana ing payudan. Dangipun kakang Yayi Jaya Wanggoda. Cara kebola ten kebola tenen. Hmm, kaya mau. Oh. di Adikku kakang kakang Yayi Jaya Wanggoda. Ojo kalah doati bela penampa ya Di. Nadyan aku melu sumusul Yayi Jayawanggada. Babar pisan pun Kakang ora ngajak Bandayuda karo Kadang Para Siadi. Ning yen tekamu kene nunggal karep arep nggawa bali aku marang Bonswati. Mongko aku ora gelem. Yen tok peksa ora urung ya dadi pancakara aku karo kowe. Dasare kowe wiwit biyen karo aku, apik ki rak mung jaba ning batinmu kowe pancen wis ora seneng karo aku. Wis ngigit-igit marang aku. Jaman biyen aku pancen ngakoni marang kaprawiranmu ning saiki. Anggota ngiklasake patiku kanggo ngrungkepi marang penemuku sing wis tak anggap bener. Anggota Sebisan meneh tak jaluk kowe aja keliru tompo ngerti yo pendakwamu marang aku kaya ngono mau kabeh keliru kabeh ora bener kuwi pandakwa kang tanpa nganggo dasar lan apa anoman wis edan ketali buta kok ora seneng marang yayi anggodo apa anoman wis mingerke belate kok mentolo memungsuan karo adikku Dewi Nadian aku ngakoni yen tekaku aku kene diutus dening Paman Sugriwa kinen nggawa bali Siadi ngadep ing ngersaning Sinuhun Prabu Rama. Ning yen Siadi tak kanthi bali ora gelem, ayo wis. Pun Kakang ora wenang meksa apa meneh kok gedene nganti dadi bondo yudo. Ya mung pun Kakang kepengin pitakon marang kadang para Siadi. Arep takon apa? Apa ya wis lahir batin tenan olehmu bekti marang sinuhun Prabu Rama di? Kakang Anoman. Kena ngapa kowe kok isih sujana ing ngreh kasetyanku marang sinuhun Prabu Rama? Hm? Kudune Kakang Anoman ngerti. Ora mung lagi dek wingi sore olehku nyramakake uripku kanggo tetombok sugenge ing sinuhun Prabu Rama. Upama sinuhun kuwi nandang gerah mongko bisane waluya jati kudu nganggo nyawaku ora esuk ora sore nyawaku tetep ndak konjokake ning ngersane ingkang sinuwun dadi batinku ki kok malah guyu guyu krungu ucapmu kang isih ora percaya marang pasuwitanku mau kakang senggono adikku di adikku kadangipun kakang iya pun kakang wis ora bakal tidho-tidho meneh marang apa kang tok kandhake kabeh mau anggodo pancen dasari wit biyen mula pun kakang ora nyamarake bab oleh muswita marang sinuwun Prabu Rama yai oh tenan kok kakang anoman upama anggodo kuwi dikeparengake nunggu oleh sinuwun dahar apa sare mesti tak tunggu ora bakal anggodo mingset sekilan lungguhku lamun durung ana dawuh ingkang sinuwun. Merga apa? Ya sebab saka bektiku marang sinuwun. Hawit sinuwun Prabu Rama wis tak anggap dadi kitab tumrap uripku. Sinuwun Prabu Rama wis tak anggap dadi panuntun lan panutaning uripku. Sapa wae kang cilik ngrasani ala, gedene wani gawe bucek kulit ing sinuwun kuwi tatoane nyawani anggodo. Mula nganti aku kewetu aturku ngimutke marang sinuwun kaya ngono mau ya mung merga saka pengiman lan pangreksaku marang ingkang sinuwun aja kongsi sinuwun kesupen mung sabab saka panyuwun panggu beling garwa kang kleru ancase kakang sing kepiye wae dasa wilukrama kuwi anake dasa muka yen nganti kelakon Dewi Sudha dadi ratu nyekel panguwasa negara Pancawati waduh mendah kaya ngapa oleh dak siya marang para wan loro. Mergo dheweke ngerti yen sing ngrubuhke ngalengka kuwi mbiyen para wan loro. Lan meneh sing tak jaga kuwi suarane wong manca praja. Upamane nyuwara kepiye yai? Kalo kae deloken saking wedine Prabu Rama marang dasa wilukrama anake dasa muka mula banjur didadekake ratu. pamrih dinggo nyidhem dasa wilu krama ben malesake patine wong tuwani. Ya swara sing kaya ngono kuwi kang tak jaga. Aku banget ora lilo. Yen jeneng Prabu Rama dianggep wedi karo turase dasamuka. Nanging Kakang, bareng sinuwun paring dawuh. Sapa kang ora sarujuk marang jawuhe kena ninggalake pasewakan. Wah. kaya disendal mayang nyawaku kakang mula kakang kanggo njaga asmaning ingkang sinuwun nadyan abot rasaku aku kudu lunga saka pasewakan sabab aku ora bisa nyelaki marang batinku dhewe kakangan oman kaya ngapa rusak ing atiku mergo aku kudu pisah karo sinuwun Ing mongko sak temene atiku moh pisah. Atiku moh pisah karo Sunan Prabu Rama. Teko semene Kakang aboting penandang Kang kudu tak sandang Kakang Anoman. Yayi jaya Jayawanggodo pun Kakang percaya yen to kabeh tembungmu kuwi ya saka rasa tresna lan bekti kaworan gedhening tanggung jawabmu. olehmu temen-temen rumeksa marang kawibawane ingkang sinun Prabu Tak jarawani ya, Di. Sak temene kang ora sarujuk marang apa kang dadi kersaning sinun Prabu mau, ora mung ngemungke si Adi Dewi. Saperangan gedhe akeh kang ora sarujuk. Kelebu pun Kakang upama didangu sarujuk apa ora, oleh kuwatur wangsulan mesti karo bengok mboten sarujuk. ya mung bedane yen pun kakang isih bisa meper marang hardaning batinku mula ngene di piye kakang tak jaluk tuntas pisan olehmu bekti lan rumeksa marang kawibawaning kang sinuwun ya di terus aku kudu kepiye si adi kudu nampa pepelingku apa aku ana sing lali ana mara tuduhno kakang lali ku manggon ana ngendi? Lali lan luputmu mapane ana anggonmu sowan sumalono Ening ngersane ingkang sinuwun banjur kowe wani matur kang tanpa kadangu. Elinga anggodo. Wis kaloka yen ta Pancawati muno mujudake negara kang tansah gedhekake marang tata krama nengenake kasusilan lan luhur budayane. ora aneh yen negara manca nganti padha kepincut kapilut satemeh padha ngiblat marang tata krama lan budayaning bangsa Pancawati. Ing ngatasé bangsa manca wae padha kapiluyu marang tata kramaning praja Pancawati ning pagene kok nayakaning praja malah murang tata patrape. Nadyan aku ora maido. yen lekasmu mau merga kasurung saka rasa pangimanmu marang sinuwun ning cacaanmu cacaanmu rak ya ora kudu ninggal marang watake tata krama to yayi waduh kakang wah Kakang Anoman, Aku ndodo marang keluputanku, Kakang. Aku lali nganti ninggal marang Toto Kromo, Kakang. Gandeng aku ngrumangsani keluputanku. Banjur pidana apa kang bakal tak tompo aku ora bakal suwala, Kakang Senggono. Syukur bagi sewu dene si Adi wis kepareng ndodo marang keluputanmu, Yai. Yen Siadi wis gelem nyuwun mangapura, tak kira sinuwun ora bakal mentolo matra pipidana marang Yayi Anggodo. Kakang noman, piye di? Yen nganti aku mung kandhek diparingi pangapura, ora dibidana, aku malah ora bisa nampa. Mbah mengko sepiro abot lan gedening pidana mau, Anggodo kudu dipatrapi pidana sebab aku luput. Lamun bisa mengkono tegese sinuwun ora luntur. oleh njejekake bebener lan adil tumat marang sapa wae, Kakang. Iya jagat Dewa Batara. Tak rasa teko bener kandhamu, Yayi. Ya mung sadurunge Yayi nampa pidana, apa ana lilaning atimu yen siadi ndak lebokake pakunjaran dhisik sinambi ngenteni timbalan ingkang sinuwun. Anggota kanggo rumeksa kawibawan ingkang sinuwun sesembahanku, aku ora kabotan mlebu pakunjaran. Kanggo nebus dosa lan keluputanku, Kakang. Kanthi abot rasaku, ayo anggodo mlebu pakunjaran kang ora doh karo papan pesareaning Sunan Prabu Rama kaya. Ayuh, lebokno pakunjaran aku, Kakang. Yat langening kalang yuan aglar pandang uncara Tinol rekoneng surem sorotetang padang Eeeeng riris harto pawonuting ranu uh. kersanira dening kanyut manis selingira gusti mirah ingsun datagunging narmada ong sajroning aguling pangucape janmane Indro ta ko tansah dadya yeah. duran ke wala katon kang asung usoto rata kaya mangkono. Katingalan ngles panggaling sang Anoman duping wuningan ingkang rayi Raden Jaya anggota semanuk marang sapakonira kanthi manjing ing pakunjaran. Nyata pakunjaran ing sang Jaya anggota yektine datang tebih kelawan papan pasaryan ing sang Rama Wijaya. Jroning carita salamine sang Jaya anggota mapan ing beting pakunjaran siang rati datan gudang ditirun tepi sebahaning agami kang rinasuk menggih manembah marang gusti kang hanyipto jagat ing dalem cipto muhung minto pangapura nyuwun pepajar nyuwun tinuntun saking iwang manon mugi pinaringan pituduh paran margi ngeketah linampahan najena sipat wanoro emut lambung sang jayuhanggoto teras saking sang reksi gutomo turasing sang syubali ora mokala muntah gentur kang dadi kasubratane. Ing tata gelar nglampahi kinunjara ning sejatine ing kono dadi srana denya nyedhakake sugenge marang Gusti kang nyipta jagat. Milodatan muka jebul wis ngancik ing wanci Madya Ratri. Sang saya dalu araras Abiyara kang lintang kumedhep. Tes tesunya tengah wengi. Lumrang kantaning pus. pita Oong karang nyuwun ing putih sang dwijawara brengeng lera swaraning matu prongto Manungsungsa sang rining